Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godine je 1517. Sultan Osmanskog carstva Selim I Strogi osvojio je Egipat. Zajedno s kontrolom Egipta, zadnjima melučki vladar dao je tom osvajaču i ključeve najsvetijeg mjesta Islama, Meke. Sultan Selim je emiru Meke, šerifu Barakatu, dao firman kojim je potvrdio njegovo mjesto u Meki kasnije vladar Osmanskog carstva, imenovao upravitelje Džede i Medine. I tako je skoro za sljedećih 400 godina određen način na koji će Osmanska carevina vladati područjem na zapadu Arapskog poluotoka, zvanim Hedžas, u kojem su se nalazila sveta i hodočasnička mjesta Islama, Meka i Medina. 27 godina nakon osvajanja Egipta, Selimov sin Sulejman, znani kao veličanstveni, osvojio je Bagdad. S Bagdadom pod kontrolu Osmanskog carstva došlo je područje prepuno oaza, zvano Hasa, koje se smjestilo uzduž zapadne obale Perzijskog ili Arapskog zaljeva. Širenje Osmanskog carstva na arapski poluotok imalo je svoju granicu. Ona se zvala Nejd. To je područje u središnjem istočnom dijelu arapskog poluotoka, koje se uglavnom sastoji od pustinske stjenovite visoravni koja je omeđena pješčanim pustinjama. Oaza i naselja tamo je malo. Madavi al-Rashid u knjizi Povijest Saudijske Arabije ovako opisuje Neđd. I šerifi Meke i vladari Hase Pokušavali su proširiti svoju kontrolu nad Neđdom, u nadi da će izvući škrti višak koji su proizvodile njegove poljoprivredne zajednice. Ali niti šerifi Hedžasa, ni vođe Hase nisu mogli integrirati Neđd u svoju interesnu sferu. Neđd nije bio privlačno područje, proizvodio je mali višak datulja i stoke. Njegovo stanovništvo uvijek je gledalo prema obalama Hase i iza nje kako bi preživjelo. Njegovi sitni trgovci putovali su sve do Basre i Indije kako bi dopunili svoje ograničene resurse. U 18. stoljeću Diraja je bilo malo naselje s miješanim stanovništvom farmera, trgovaca, obrtnika, nižih ulema i robova. Prema jednom izvoru nije imala više od 70 kućanstava. Iz te malene diraje koja se danas nalazi u okolici Rijada, glavnog grada kraljevine Saudijske Arabije, početkom 18. stoljeća član klana Al Saud, Muhamed ibn Saud, zavladao je jednim manjim dijelom Neđda. Obitelj Saud prvenstvo u Diraji temeljila je na vlasništvu nad obrađenom zemljom te izvorima vode u naselju i njegovoj okolini. Muhamed ibn Saud bio je zemljoposjednik i imućan čovjek koji je financirao daleka putovanja trgovaca ali obradiva zemlja, izvori vode i trgovci nisu bili dovoljni za veću vlast. Madavi al-Rashid piše. Čini se da je Saudovo vodstvo bilo manjkavo u dva pogleda. Prvo, ono nije imalo plemensko podrijetlo koje je moglo jamčiti jaku vezu s plemenskom konfederacijom sličnom onoj, na primjer, koju su imali njegovi suvremenici Banu Halidi iz Hase. Drugo, vodstvu Sauda manjkao je višak bogatstva. Njihovi trgovački interesi u to vrijeme nisu bili dovoljno razvijeni da osiguraju dovoljno velik prihod koji bi im omogućio širenje vlasti na drugim nasiljima ili kontrolu velike mreže karavanskih putova. Muhamed ibn Saud nedostatak ugledne plemenske veze ili bogatstva mogao je nadoknaditi, na primjer, stjecanjem moćnog saveznika. Pitanje je bilo postoji li takva osoba u Neđdu. Muhamed ibn Saud uspio je tog saveznika naći 1744. godine. Muhamed ibn Abdal Wahab pripadao je plemenu Banu Tamim, čiji su pripadnici živjeli u nekoliko oaza u Neđdu. Prema jednom izvoru, Muhamed ibn Abdal Wahab nije bio imućan, imao je tri žene i posjedovao je vrt s datuljama i deset ili dvadeset goveda. Sljedeći put svojih predaka koji su bili klerici otišao je u Medinu, Basru i Hasu kako bi se školovao i stekao neko bogatstvo. Kući se vratio s novim pogledom na islam. Madavi al-Rashid piše. Reformator se razlikovao inzistiranjem na važnosti monoteizma, osudi svih oblika posredovanja između Boga i vjernika, obvezom da se plati zakat, islamski porez vođi muslimanske zajednice i obvezi da se odazove na poziv na sveti rat protiv onih koji nisu slijedili ta načela. Muhammed ibn Abd al-Wahab bio je zaokupljen čišćenjem islama od onoga što je opisao kao novotarije i primjenom šerijatskog prava. Oboje je tražilo potporu političkih vlasti. Muhabed ibn Abdal Wahab smatrao je kultove svetih ljudi, posjete grobnicama, žrtve svetim ljudima, a sve je to bilo rašireno ne samo među stanovnicima oaza, već i među stanovnicima Hedžasa, Iraka i Sirije za krivo vjerje. Inzistirao je na zajedničkim molitvama i krijeposnom životu. Kada se vratio kući, u naselje u Jajna smješten u okolici današnjeg Rijeda, isprva je imao potporu lokalnog vladara, emira Utmana ibn Muamera. Međutim, vladari Hase iz plemena Banu Halid tražili su od emira da otjera al-Wahaba i sam klerik pridonio je svom izgnanstvu. Madavi al-Rashid piše reformatorovo strogo kažnjavanje onih koji su oklijevali sudjelovati u zajedničkim molitvama, njegovo sudjelovanje u primjeni rigidnog šerijatskog prava i javnom kamenovanju lokalne žene koju je optužio za preljub, antagonizirali su stanovnike u jajne i njihova vođu. Vođe Hase iz plemena Banu Halid tražili su od Emira da ubije Muhameda ibn Abdal Wahaba. Emir Utman odlučio ga je protjerati. Klerik je trebao novo utočište. Dao mu ga je vladar Diraje. Godine 1744. susreli su se vladar Diraje Muhammed ibn Saud i prognani klerik Muhammed ibn Abdal Wahab. Madavi al-Rashid u svojoj povijesti Saudijske Arabije donosi ovaj izvor koji opisuje taj sastanak. Muhamed ibn Saud pozdravio je Muhameda ibn Abdal Vahaba i rekao Ova je oaza tvoja, ne boj se neprijatelja. U Božje ime da se cijeli neđd pozove da te izbaci, mi nećemo pristati izgnati te. Muhamed ibn Abd al-Vahab uzvratio je. Ti si vladar i vođa nasilja i mudar čovjek. Želim da mi daš zakletu da ćeš izvesti džihad protiv nevjernika uzvrat, ti ćeš biti imam, vođa muslimanske zajednice, i ja ću biti vođa u vjerskim stvarima. Prema ovom narativu, vođa Sauda pristao je podržati reformatorov zahtjev za džihadom, ratom protiv nemuslimana i onih muslimana čiji islam nije odgovarao reformatorovim učenjima. uzvrat, Emir Saud bio je priznat kao politički vođa muslimanske zajednice. Te 1744. godine vladar malenog područja u dalekom i siromašnom Neđdu i vjerski reformator koji je odlučio promicati najtvrđu verziju islama sklopili su savez koji će odrediti povijest arapskog poluotoka. U sljedećih nekoliko desetljeća taj će savez proširiti kako vlast kuće Saud, tako i Al-Wahabovu verziju islama. Rachel Bronson u knjizi Kušće od nafte, američko nemirno partnerstvo sa Saudijskom Arabijom, piše. savez između Muhameda ibn Sauda i Muhameda ibn Abd al-Wahaba dokazao se moćnim. 70 godina oni i njihovi potomci zabilježili su pobjede i preobraćenike, sve na sjever do Kerbale u Iraku i Damaska u Siriji. Prodrli su u Jemen i u Hedžas, zapadna područja arapskog poluotoka i dom svetih gradova Meke i Medine. Ponašanje fanatiziranih vojnika u Hedžasu uzrokovalo je njihovu propast. Sljedbenici al wahaba terorizirali su stanovnike Meke i Medine zbog toga što nisu prakticirali asketsku verziju islama tih ratnika. Napadali su i odvraćali od hađa muslimane koji su prakticirali drugačiju verziju islama. To je razbjesnilo muslimane u cijelom tome području i uznemirilo osmanlije, koji su puno dobivali od poreza sakupljenih tijekom hađa. Osmanlije su ohrabrili Muhameda Alija, čovjeka koji je vladao u Egiptu, da za njih odradi bitku protiv izazivača nereda iz Diraje. Muhamed Ali porazio je ratnike iz Neđda i potisnuo ih u njihovu bazu u Diraji. To je označilo kraj prve saudijske države. Vojska koju je vodio Muhammed Ali pobjedila je Saudovu vojsku 1818. Nekoliko godina kasnije Savez vladarske kuće Saud i sljedbenika Muhameda Ibn Abd al-Wahaba ponovno je proširio vlast kuće Saud. Ovoga puta planovi su bili skromni, Meka i Medina nisu se dirali i ratnici više nisu širili tvrdu verziju učenja al sheika kako je ime dobio Muhammed ibn al Wahab. I to je širenje izazvalo odgovor Osmanskog carstva. Sada je carstvo upotrebilo vladara Hedžasa, Muhameda ibn Rašida, koji je 1884. ponovno porazio savez Sauda i al al sheika Bio je to kraj druge saudijske države, Kuća Saud ostala je bez većine posjeda. Glavi obitelji Saud, Abdullahu al-Faisalu al-Saudu ostavljen je samo položaj upravitelja Rijada. Njega je naslijedio brat Abdelrahman al-Faisal al-Saud. Kada se Rahman pobunio protiv Rašida, njegove su snage desetkovane i on je morao pobjeći u Kuvajt. Sa sobom je Abdelrahman u izbjeglištvo poveo sina Abdullah Aziza. Abdulaziz ibn Abdal Rahman al Saud, kasnije znan kao Ibn Saud, rođen je oko 1880. godine u Rijadu. Godine 1901. oni 40 njemu vjernih ratnika, jašući na devama, krenuli su iz Kuvajta sa ciljem vraćanja zemlje kojom su vladali nekad njegovi preci. Prvi cilj bio je Rijad, kojim je vladao upravitelj kojeg su imenovali Rašidi. On se svake večeri zatvarao u tvrđevu, ali je izlazio nakon zore ibn Saud i njegovi ratnici ušuljali su se u grad i čekali da upravitelj izađe. Kada je on izašao, ibn Saud i njegov rođah, Abdullah bin Džilivi jurnuli su pred njega i ubili ga. Onda je ibn Saud poveo ratnike u osvajanje tvrđave. Taj pothvat potvrdio je da kuća Saud ima vođu spremnog za velike stvari. Tri desetljeća kasnije Ibn Saud veći će dio arapskog poluotoka objediniti u državu koju će nazvati Kraljevina Saudijska Arabija. To će biti treća po redu država stvorena od obitelji Saud. Za razliku od prve dvije, ova će ostaviti i ostavlja veliki trag u svjetskoj povijesti. Dva su razloga za to. Strateški položaj Saudove kraljevine i činjenica da se ispod površine te kraljevine desetljećima nalazila najveća nalazišta nafte na svijetu svijetu, govori profesor dr. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. To se dogodilo negdje u prvom desetljeću poslije Prvog svjetskog rata. Ali da bismo to sve skupa razumjeli, onda se treba malo vratiti na sam Prvi svjetski rat, odnosno događaje koji su vezani uz e, raspad Osmanskog carstva na kraju Prvog svjetskog rata, pa možda čak i malo na, na istraživanja prije. Naime, Englezi su počeli istraživati početkom 20. stoljeća naftu na Bliskom istoku i to oko onih izdanaka koji su se javljali u nekadašnjoj Perziji, nekadašnjem Azerbejdžanu, takozvani oni gorući pjesci, izdanci gdje je nafta izbijala već tisućama godina na površinu, onda bi neka munja to zapalila. Dakle, drugim riječima, nafta je prisutna na Bliskom istoku od vajkada. Početkom 20. stoljeća Englezi su počeli istraživati u Persiji i 1907. su otkrili naftu u tadašnjoj Persiji. I tada je oko tog otkrića formirana i kompanija koja se danas zove BP, koja je tada bila Anglo-Persian pa Anglo-Iranian i koja se danas zove BP. Onda je negdje pri kraju svjetskog rata je zapravo bio onaj famozni Sykes-Picot sporazum diplomatski koji je tajno potpisan između Velike Britanije i Francuske o zapravo komadanju Turskog osmanskog carstva i podjeli teritorija u Mezopotamiji i tadašnjoj, odnosno bivšoj turskoj provinciji Levant i Šam. Šam je takozvana Velika Sirija. Kroz niz sporazuma i pregovora i dogovora koji su uslijedili poslije Prvog svjetskog rata na konferencijama u Versaju je uređena Europa sa osnutkom novih država, reparacijama Njemačkoj i tako dalje i tako dalje. Turska kao saveznica Njemačke u Prvom svjetskom ratu, Tursko-Osmansko carstvo, zapravo Osmansko carstvo, je sporazumom u Lokarnu i Sanremu godinu dana kasnije otprilike je također raskomadano, im je Egipat, oduzeta je Mezopotamija, oduzet je e, Levant i Šam i Arabija. Arabiju su u to vrijeme smatrali praznim prostorom u prvim geopolitičkim skicama Mekindera 1901. i 1903. Arabija je označena ili kao praznina ili kao wasteland, dakle izgubljena zemlja. Drugim riječima, tada se smatralo da Arabija nije potencija. Međutim, tim sporazumom poslije Prvog svjetskog rata je pod francuskim utjecajem Francuska stekla dominantni utjecaj u Siriji i Libanonu, a Velika Britanija u Palestini i Jordanu i Iraku kao novo osnovanoj državi. Nakon osvajanja Rijada, Ibn Saud krenuo je u širenje vlasti u Neđdu. Tamo su ključni problem bili beduini koji su pljačkali karavane i naselja. Ibn Saud problem je odlučio riješiti mačem, ali i mirovnom ponudom. Onim beduinima koji su se htjeli skrasiti na jednom mjestu ponudio je zemlju, novac i sjeme. Prvo veliko naseljavanje beduina dogodilo se početkom 1912. godine. Još je jedno oružje bilo korisno u smirivanju beduina. To je bila vjera. I tu je dobrodošao savez koji je Ibn Saudov predak sklopio sa Muhamedom Ibn Abdal wahabom Rachel Bronson piše. Tim beduinskim naseljima Abdul Aziz poslao je vjeroučitelje kako bi cijepio njihove grube stanovnike ekstremno asketskom interpretacijom Kurana i jakom željom da se vrate životu potpuno istom onome u doba proroka Muhameda. Kao što je slučaj sa svim novim preobraćenicima, i Hvani, kako je nazvana ta nova borbena sila Beduina, bili su vjerski odlučni i fanatični. Neki su otišli tako daleko da su prigovarali Abdulazizu zbog njegovih kontakata s vanjskim silama i navodno popustljivih vjerskih interpretacija. Hafiz Vahba Abdulazizov predstavnik od Britanaca sjeća se da se kralj s time nosio tako što je podigao vojsku učenjaka, dobro uvježbanih u vjerskim raspravama i slao je u razno beduinska naselja kako bi se popravila šteta koju su učinili rani vjeroučitelji koje je brzo otpustio. Među tim beduinima Abdulaziz ibn Saud unovačio je svoju udarnu vojnu silu zvanu Ihvan. Ihvane su činili fanatizirani ratnici koji su bili odani jedni drugima i svom vođi. U svijetu u kojem je pripadnost plemenu bila važna, takva vjernost bila je prednost. Kako to Rachel Bronson piše, pripadnici Ihvana bili su nasilna i odlučna skupina. Iako su prepadi bili životna činjenica, primjenjivala su se neka pravila. Pljačkaši su pljačkali, ali su rijetko harali. Osim ako nije u pitanju bila krvna zavada, ubijanja su bila rijetka, posebno žena i djece. I hvani su zanemarivali ta pravila. Pustošili su sela i ubijali one koje su smatrali nedovoljno pobožnima. Oni su tražili čistoću, a ne plijen. S vojskom u kojoj su Ihvani bili udarni dio, Abdulaziz ibn Saud prvo je pokorio Nejd, a onda je krenuo na Hasu. Godine 1913. on je s vojskom od 8000 pregazio osmansku posadu u toj pokrajini. U njoj je živjelo veliko šiitsko stanovništvo, na koje su se obrušili Ihvani, koji su šite smatrali najgorim nevjernicima. Abdulaziz ibn Saud je pak htio te ljude ostaviti na miru bio je to početak sukoba između vođe i njegovih najžešćih ratnika. Ihvani su bili ti koji su 1924. predvodili napad na Meku i koji su za Ibn Sauda zauzeli najsvetiji grad Islama. Ali njihov fanatizam postao je nepodnošljiv. Tri godine nakon zauzeća Meke napali su Irak, iako im je to Ibn Saud zabranio. Kralj Ibn Saud je 29. ožujka 1929. u bici kod Sibile uništio ratnike koje je sam stvorio i koji su bili udarna sila u stvaranju kraljevine Saudijske Arabije. Tim osnutkom naročito Iraka i Jordana je nagrađena uloga hašemitskih prinčeva u onom famoznom arapskom ustanku dignutom i potpomognutom od strane britanskih tajnih službi, vojske, logistike tijeku 916. 17. i 18. Dakle, u tom raspadu Osmanskog carstva osnivaju se nove države na arapskom e, poluotoku, odnosno iznad arapskog poluotoka i u tome je nekako Saudijska Arabija zaboravljena. Međutim, u Saudijskoj Arabiji postoji već dvostoljetni sukob između dva plemena ili dvije vladajuće porodice. Jedna je bila porodica al rashida koji su bili dominantni u tadašnjem Hidžacu, dakle zapadnom dijelu gdje su Meka i Medina i druga je bila porodica Sauda koji su bili dominantni u tadašnjem dijelu Neč. Dakle, ovaj potpuno pusti dio koji je Mackinder nazvao izgubljenom zemljom. Međutim, u Prvom svjetskom ratu porodica Saud koja je izgubila nekoliko ratova, pa čak i neko vrijeme je prvi saudijski kralj Abdulaziz ibn Saud bio prognan i sklonio se u Kuvetu. On je sudjelovao u arapskom ustanku, bio je jedan od e, glavnih nositelja uz famoznog Lorenza od Arabije i oni su zapravo na neki način nagrizli tursku vojnu dominaciju u Mezopotamiji, Levantu, Šamu i Arabiji. I Kak je Saudijska Arabija bila zaboravljena čak i od ovih kolonijalnih sila, Abdulaziz ibn Saud obnavlja staro savezništvo njegovog prethodnika pra-pra-pradjeda ibn Sauda i klerika Abdul al-Wahaba iz 18. stoljeća i zapravo on potiskuje i pobjeđuje dinastiju Rašidi osvaja veliki prostor Saudijske Arabije i 1927. osniva Kraljevinu Saudijsku Arabiju. Zapravo nešto prije 26. otprilike 27. je e, Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo Saudijsku Arabiju i 28. Heđas i Nečt se spajaju, a u Heđasu su Meka Medina najsvetija vjerska mjesta Islama i tada nastaje Saudijska Arabija. Još uvijek bez nafte, u velikim financijskim problemima, u velikim dugovima i u nemogućnosti kralja da na neki način složi državu koju je tek osnovao. U svibnju 1914. godine Osmansko carstvo pokušalo je primjeriti stvari na arapskom poluotoku i pomiriti dva suprotstavljena vladara, Ibn Sauda i Ibn Rašida. Sporazumom s Osmanskom carevinom Ibn Saudu i njegovim sinovima i unucima dan je na upravu Neđd. Taj je sporazum također nalagao Ibn Saudu da ne ulazi u dogovore sa stranim silama. Ibn Saud taj dio sporazuma nije poštovao. Već 1913. kada su njegovi ratnici osvojili Hasu, on je stupio kontakt s Velikom Britanijom. Kada je počeo prvi svjetski rat, kod Ibn Sauda došao je britanski statnik Shakespeare. Velika Britanija nadziraće zapadnu obalu Arapskog ili Perzijskog zaljeva, kontrolirati trgovinu oružjem na Arapskom poluotoku i u zaljevu, a zauzvrat će držati sve ostale sile podalje od tog područja. Satnik Shakespeare poginuo je u bici između Ibn Saudovih i Ibn Rašidovih vojnika, ali to nije spriječilo da 26. prosinca 1915. bude sklopljen sporazum između Velike Britanije i Ibn Sauda. Uvjete sporazuma ovako opisuje Madavi al-Rashid. Prema tom sporazumu, britanska vlada priznala je da Nejd, Hasa, Katif i Džubail i o njima ovisni teritoriji pripadaju Ibn Saudu. Nakon potpisivanja sporazuma Ibn Saud je dobio tisuću pušaka i svotu od 20.000 funti. Osim toga, sporazum je Ibn Saudu dao mjesečno subvenciju od 5000 funti i redovite pošiljke strojnica i pušaka. Ibn Saud je te subvencije primao sve do 1924. godine. Zauzvrat je Ibn Saud pristao ne ući u dopisivanje, dogovor ili sporazum s bilo kojom stranom, nacijom ili silom i suzdržati se od agresije ili uplitanja u teritorije Kuvajta i Bahreina, obalu Omana te poslove šejka Katara koji su bili pod zaštitom britanske vlade i koji imaju sporazume s rečenom vladom. Ibn Saudu pomoglo je to što je njegov najveći protivnik na arapskom poluotoku Ibn Rashid stao u Prvom svjetskom ratu na stranu Osmanskog carstva. Cijelo vrijeme rata vojske Ibn Sauda i Ibn Rashida borile su se za kontrolu nad zapadnim dijelom poluotoka. Tek nakon godina sukoba 1921. Ibn Saud je osvojio Hajl, grad i okolno područje na sjeverozapadu Arapskog poluotoka, ključno mjesto na karavanskom i hodočasničkom putu prema Meki. Sve se ovo događalo dok su velike sile nakon Prvog svjetskog rata uređivale svijet. Starim silama pridružila se i jedna nova. I tada počinje ona druga faza jer tada na bazi američke politike predsjednika Woodrowa Wilsona a on je ipak bio svjestan toga da prvi svjetski rat ne bi bio dobiven od strane Antante da nije bilo američke logistike, američkih trupa i američke pomoći i onda Amerikanci su zapravo nisu se poslije Prvog svjetskog rata puno miješali u europske odnose, prepuštajući Europu vojnim pobjednicima Velika Britanija i Francuska, ali su se željeli uključiti svjesni da imaju novu rastuću proizvodnju nafte u samoj zemlji, u Sjedinjenim američkim državama, svjesni da je nafta budućnost svijeta i oni su se željeli uključiti u tu podjelu Bliskog istoka, barem naftašku. I onda je predsjednik Woodrow Wilson proklamirao politiku otvorenih vrata, kao što je on nazvao, i pod firmom te politike ne američka vlada, nego su se američke kompanije uključile u podjelu naftnih koncesija Bišeg Osmanskog carstva, to je taj famozni e, ugovor crvene crte koji zaslužuje posebno jednu malu analizu. Negdje početkom 20. godina su već počela istraživanja pretežito britanska u bivšoj Mezopotaniji i novo osnovanom Iraku, jer zapravo u Iraku i Jordanu su Britanci na neki način nagrađujući sudionike arapskog ustanka iz Hašemitske dinastije, dakle te dvije kraljevske kuće, kralj Jordana i kralj Iraka, instalirani od strane da tako kažem kolonijalnih pomagača su počeli naravno organizirati države i počinju velika istraživanja. U Saudijskoj Arabiji se smatra da nema nafte još uvijek. Međutim, jedan britanski logističar, jedan novoselanđanin, inače rudarski inženjer Holmes, je počeo tragati, zapravo počeo prva geološka istraživanja ili prve geološke preglede terena, precizno govoreći, i smatrao je da bi na neki način preslikom vanjske površine i geološke strukture moralo biti nafte u Saudijskoj Arabiji. I on je nekoliko godina po Londonu tražio financijere, nije ih našao. Čak je Daniel Jergin u svojoj knjizi The Prize napisao da su nakon negdje u oko sredine 20. godina svi u Londonu bježali pred Holmesom. Međutim, onda su ušli Amerikanci. U arapskom svijetu titula šerif dolazi od arapske riječi šarif, plemenit ili častan. Tu titulu nosili su vladari koji su vladali Mekom, Medinom i Džedom, svetim mjestima Islama. Ta se titula nosila u vrijeme ranih kalifa kada su šerifi, priznavajući njihovu vlast, upravljali tim svetim mjestima. Godine 1517. kada je sultan Osmanskog carstva Selim I osvojio Egipat, stekao je kontrolu nad Mekom i Medinom. Osmanski sultan uzeo je za sebe titulu kalifa, ali je šerifu Muhamedu ibn Barakatu priznao pravo na upravljanje svetim gradovima pod uvjetom da on prizna vrhovnu vlast Osmanskog sultana. Šerif Barakat to je i učinio. Selimov sin i nasljednik Sulejman Veličanstveni dao je šerifu Meke goleme novce kako bi obnovio stare i podignuo nove zgrade u svetom gradu. Taj je odnos sultana i šerifa potrajao sve dok je bilo Osmanske caravine. ali nakon kraja Prvog svjetskog rata u revoluciju koju je predvodio Mustafa Kemal, budući Ataturk, nestalo je Osmanske caravine i sultana koji je nosio i titulu kalifa. Kada se to dogodilo, titulu kalifa uzeo je Husein ibn Ali, šerif Meke. On je bio pripadnik Hašemitske dinastije koja je izvodila svoje podrijetlo izravno od proroka Muhameda. Ibn Saud nije namjeravao priznati Huseina kao novog kalifa, a pogotovo ga ne priznati kao kralja Hedžasa, za što se Husein ibn Ali okrunio 1916. Madavi al-Rashid piše. U rujnu 1924. Ibn Saudove trupe pojavile su se u Tajfu, planinskom odmaralištu blizu Meke. Grad je pljačkan tri dana, nakon čega su se njegovi stanovnici podvrgli vladavini Sauda. Pod pritiskom uglednika Hedžasa, Husein je 6. listopada 1924. abdicirao u korist sina Alija. Husein je otišao u luku u Džedu, gdje su Britanci za njega uredili da otplovi za Akabu. Čini se da su Britanci konačno odlučili da priznaju svršeni čin Saudove invazije Hedžasa. Huseinova abdikacija ohrabrila Ibn Sauda da maršira na Meku. Njegove trupe ušle su u sveti grad 5. prosinca 1924. Iz Meke Ibn Saud inzistirao je da kao preduvjet miru Huseinov nasljednik šerif Ali napusti Hedžas. Ibn Saud objavio je da je isključivi cilj invazije Hedžasa bio jamčenje slobode hodočašća i uređivanje sudbine svete zemlje na način koji odgovara islamskom svijetu. Ova Ibn Saudova osvajanja nisu samo značila da su po prvi puta od 18. stoljeća područja Nejd, Hasa, Hedžaz i Asir bili pod vlašću jednog vladara. Ona su značila i to da je zaštita svetih mjesta Islama došla pod kuću Saud. Ali usprko svih tih uspješnih osvajanja, Ibn Saud je i dalje bio siromašan vladar. Sve će to promijeniti otkriće nafte. Negdje 27. otkrivena, prvi put je nabušena e, pozitivna na Mezđit i Suliman u sjevernom Iraku, dakle u Iraku je otkrivena nafta, u Perziji tadašnjoj već imamo proizvodnju i počinje istraživanje u Saudijskoj Arabiji i to su Amerikanci i američke naftne kompanije Među vremenu kak je 1911. američki vrhovni sud razložio standard Oila nekoliko kompanija, najjače među njima koliko god nisu smjele surađivati na unutarnjem tržištu Sjedinjenih američkih država, one su surađivale u vanjskim koncesijama. Pa su čak jedno vrijeme formirale Standard Oil of California i u starim knjigama ima kratica Sokal i Texaco bivši su formirale čak Save strateški Kaltex i po tim imenom su istraživali naftu na Bliskom istoku i u Istočnoj Aziji. I počelo je natjecanje između Velike Britanije, britanskih kompanija, već etabliranog današnjeg BP-a, koji se tada još uvijek zove Anglo-Persian, i američkih naftnih kompanija koji su, da tako kažem, novaci na Bliskom istoku. Međutim, kako je u to vrijeme Saudi Saudijska Arabija bila u nedostatku novaca. A kralj Abdulaziz ibn Saud je bio političar velike vizije. Kad danas, današnje točke gledate, on je bio jedan od možda najvizionarskih e, vođa Bliskog istoka zadnjih 150 godina. On je nastojao prije svega organizirati državu. Dakle, državu po ustroju na suvremene države i zato mu je trebao gotov novac. Gotov novac su ponudili Amerikanci, Standard Oil of California, usput budi rečeno to je današnji Chevron, je ponudio gotov novac. Holmes je iz e, Londona se pod firmom istraživača Standard Oil of California preselio u Saudijsku Arapiju i počela su istraživanje. 32. je otkrivena e, nafta i plin u Kataru, 28. u Kuvajtu i Standard Oil of California počinje intenzivna istraživanja i 1938. godine, 31. ožujka 38. nabušen prvi komercijalni nalaz na bušotini Daman broj 7 i otkriveno je prvo veliko naftno polje. Standard je odjedanput dobio, Standard Oil of California je odjedanput dobio najveće polje na Bliskom istoku, Daman je također bilo veliko polje i počinje organizacija proizvodnje u Saudijskoj Arabiji i počinje, rekao bih, gradnja svojevrsnog savezništva između Sjedinjenih država, njihovih kompanija u pozadini njihove diplomacije i vladarske kuće Ibn Saud u, u, u Rijadu. I kralj Abdulaziz Ibn Saud je otvorio prvi naftni terminal i luku za izvoz nafte Daman negdje upravo pred početak drugog svjetskog rata. Novozelanđanin Frank Holmes do Prvog svjetskog rata zarađivao je za život kao inženjer rudarstva u rudnicima zlata i kositra. U ratu je bio logističar britanske vojske i dogurao je do čina bojnika. Kada je u Addis Abebi kupovao govedinu za britansku vojsku, čuo je od arapskog trgovca da na površinu zemlje na mnogim mjestima arapskog poluotoka izbija nafta. Dok je bio stacioniran u Basri, čuo je za aktivnosti Anglo-Persian Oil Company koja je tražila naftu u Perziji ili Iranu. Nakon rata Holmes je osnovao tvrtku Eastern and General Syndicate i počeo je tražiti naftu. Prvo je središte imao u Adenu, a onda se preselio u Bahrein, maleni otok ispred obale Arabije. Tamošnji šejk nije bio zainteresiran za naftu, već za vodu. Holmes je tražio i pronašao vodu i na tome zaradio pristojnu svotu novaca i vladarov pristanak da traži naftu godine 1923. Holmes je dobio dopuštenje da traži naftu i u Hasi i tako je postao prvi zapadnjak koji je krenuo u potragu za crnim zlatom u onome što će za nekoliko godina postati kraljevina Saudijska Arabija. Daniel Jurgin u knjizi Nagrada Epska potraga za naftom, novcem i moći piše Holmesove djelatnosti uzbunit će posebno Anglo-Persian Oil Company, koja nije htjela da netko operira blizu onome što je smatrala svojom sferom utjecaja, da izaziva nevolje koje mogu zasmetati njezinim operacijama u Perziji. Ta je tvrtka bila uvjerena da se nafta ne može naći u Saudijskoj Arabiji. Riječima Johna Cadmana, geološki izvještaji nisu ostavljali prostora za optimizam jedan od tvrtkinih direktora objavio je 1926. da se čini kako je Saudijska Arabija bez ikakvih izgleda za pronalazak nafte. Albanija, dodao je direktor, puno je više obećavala. Holmesa su Arapi koji su živjeli na obali Arapskog ili Perzijskog zaljeva nazivali Abu al-Naft, otac nafte. Međutim, investitori u Londonu nisu mu htjeli dati novce za veliko istraživanje nafte. Više je sreće imao u Njujorku gdje je interes za naftu u Hasi pokazala tvrtka Gulf Oil, koja je 1927. kupila prava na istraživanje koje je imao Eastern and General Syndicate, Onda se za sve to zainteresirao naftni div Standard Oil of California ili Sokal, do sastanka između američkog predsjednika Franklina Delana Roosevelta i kralja Ibn Sauda nakon konferencije na Jalti, američkim naftnim divovima bilo je jasno da se u Saudijskoj Arabiji kriju najveća nalazišta nafte. Još kad se pripremala Jalta, Amerikanci su poslali dvije krstarice u Crveno more, odnosno u ono veliko slano jezero eh, na sredini Suezkog kanala i dvije krstarice od kojih je ta Quincy bila potpuno nova krstarica jer krstarica istog imena je 42. potopljena od strane Japanaca u Solomonovom otoču, i ta potpuno nova i još jedna krstarica i nekoliko razarača je činilo logistiku. I predsjednik Roosevelt nakon završetka Jalte ne govoreći ništa Čerčilu je već organizirao cijeli sastanak sa flotom, prvo su nagovorili kralja da uopće plovi, da uopće napusti kralja Saudijske Arabije, da uopće napusti tlo Saudijske Arabije. Jer je tu već trebalo i odobrenje vrhunskih saudijskih klerika da on dođe. Govorimo o 45. godini. I Roosevelt sada već dosta teško bolestan. Nemojmo zaboraviti da je Roosevelt nepuna dva mjeseca poslije tog sastanka umro. Roosevelt ne, se ne vraća u Sjedinjene američke države, ide avionom za Kairo, od Kaira ga transportiraju do tog velikog slanog jezera, prebacuje se na krstaricu Quincy i 14. veljače dolazi kralj Abdulaziz ibn Saud na također krstaricu Quincy i oni razgovaraju cijeli dan o savezništvu, posljeratnom uređenju Bliskog istoka, o budućoj eksploataciji nafte, o budućim koncesijama, o praktično o odnosima između Saudijske Arabije i Sjedinjenih američkih država. Zanimljivo, kao i u većini naftnih poslova, ništa nije potpisano. kako? ništa nije potpisano, sve je ugovoreno. S druge strane, kralj Abdulaziz ibn Saud je došao sa velikom svitom. Kad se danas, kad se gledaju ti dokumenti, danas su poznati i ratni i dnevnici predsjednika Roosevelta. Danas su iscurili i stari filmovi koji se mogu pogledati na youtube kako su Amerikanci transportirali čak ovce i mesare koji će pripremiti objet po arapskim pravilima na brodu i tako dalje i tako dalje. I na tom sastanku je uglavnom uglavljeno dugoročno savezništvo između Sjedinjenih američkih država i Saudijske Arabije. Dogovoreno je osnuta kompanije eh, Saudi Aramco, odnosno zajedničke kompanije američkih najvećih naftnih kompanija i saudijskog kapitala. Dakle, vrlo rano je prepušten udio domaćinu u kapitalu, što recimo, osim koncesijske naknade, nisu imali niti Perzijanci u, niti, niti Perzijanci u Perziji, odnosno Iranci kod Britanaca, niti Iračani također kod Britanskog konzorcija. 23. rujna 1932. godine Abdulaziz ibn Saud formalno je proglasio stvaranje kraljevine Saudijske Arabije s površinom većom od 2 milijuna četvornih kilometara ta kraljevina zauzimala je većinu arapskog poluotoka, ali ta golema površina nije bila bogata. Godine 1913. Ibn Saud je mogao računati sa 100.000 funti prihoda. Deset godina kasnije ta se svota popela na 210.000 funti. Osvajanjem Hedžasa prihodi su se 1927. povećali na 1,5 milijuna funti, ali više nisu rasli. Samo gušenje pobune Ihvana kralja je koštalo duga od 300 tisuća funti. Kada su naftne tvrtke došle tražiti koncesiju za traženje nafte, kralj i njegov ministar financija Abdullah Suleiman, imali su samo jedan zahtjev – novac. Britanska Anglo-Persian Oil Company nije baš bila izdašna u ponudi. Čak je nudila iznos u indijskim rupijama. Sokal je bio puno držljiviji. Kralj je dobio trenutačni zajam od 20.000 funti i godišnju rentu od 5.000 funti, kao i dio prihoda od nafte koja se bude crpila, ako ju bude bilo. Sokal je u potragu i eksploataciju nafte u Saudijskoj Arabiji osnovao novu tvrtku California Arab Standard Oil Company ili KASOK. Ta će tvrtka 1944. godine promijeniti ime u Arabian American Oil Company ili Aramco. Svaki američki predsjednik poslije Roosevelta u prvu godini mandata sastao se sa Saudijskim kraljem ili je putovao u Saudijsku Arabiju ili je Saudijski kralj putovao u Sjedinjene američke. Svaki. S druge strane, tada se formira Saudi Aramco, kompanija u kojoj su glavni financijeri e, Chevron, današnji Chevron, s tadašnjim Texakom koji je danas također dio Chevrona, međutim Saudi Aramco se priključuje i najveći od najveći Standard Oil of New Jersey i Standard Oil of New New York koji su danas ExxonMobil. Dakle, najteže američke naftne figure formiraju kompaniju zajedno sa Saudicima i pripremaju se za posljeratnu organizaciju proizvodnje na Srednjem istoku i to je bila suština tog famoznog sastanka. Kad su to saznali sve skupa Englezi, dolazi Churchill hitno. 15. 15. veljače predsjednik Sjedinjenih američkih država se vraća zrakoplovom Kairo, pa Casablanca, pa New York i nepuna dva mjeseca kasnije on umire. E sad, dolazi Churchill na Bliski istok i Churchill traži da mu se organizira hitan sastanak sa Saudijskim kraljem. Saudijski kralj je pristao, čak je zadržao tu svoju svitu koja je bila na crven na Velikom slanom jezeru. Čak su Amerikanci im dali krstarice da su jedan dan i onda su Englezi ga odveli u Kairo i u Kairu u nekom britanskom hotelu gdje je odsjedalo diplomatsko osoblje je održan sastanak između Churchilla, Winstona Čerčila, Anthony Idna, njegovog ministra vanjskih poslova i kralja Saudijske Arabije. I Čerčil koji je također bio pun koje kakvih gesti, pokušava napraviti prijateljsku gestu izvan protokola prema Saudijskom kralju koja se pretvorila u katastrofu. A to je Churchill je donio jednu specijalnu, iz Pariza je bila naručena jedna specijalna kutija parfema ženskih i onda je predao tu kutiju parfema za saudijskog kralja i kako je rekao za njegov ženski narod. E sad, Saudijski kralj nije baš bio sretan jer je to bila donekle i uvreda u opće spominjanje žena, a Saudijski kralj je Čerčilu i Idnu, kao kontrapoklon, poklonio dvije strahovito skupocijene sablje, izrađene od damaskog čelika, ukrašene e, zlatnim drškama, dragulji su bili na drškama i tako dalje. Čerčil je vidio da razmjer vrijednosti poklona je <laughs> katastrofalan po Veliku Britaniju. Kralj Ibn Saud strahovao je da je zapadnim silama na umu samo jedno, kolonijalno širenje. Velikoj Britaniji zato nikada nije vjerovao i prema Sjedinim američkim državama koje su tek 1939. zadužile svog predstavnika u Egiptu da se akreditira u Saudijskoj Arabiji, kralj je bio podozriv. Tek 1942. Sjedinjene države otvorile su stalno predstavništvo u toj kraljevini. Kada je dvije godine kasnije otvoren američki generalni konzulat u Daranu, kralj je zabranio da se u saudijsko tlo zabije jarbol na koji će biti podignuta američka zastava. Jarbol je morao biti pričvršćen na zgradu kako ne bi povrijedio saudijsko tlo. Ali na krstalici Quincy u veljači 1945. Roosevelt i Ibn Saud su se našli. Saudijskom kralju imponirao je američki predsjednik. Američkom predsjedniku svidio se saudijski kralj. Rachel Bronson piše. Visok između 180 cm i 2 metra, težak oko 130 kg i s prodornim svjetlećim očima, Pitoreskni saudijski kralj uistinu je bio značajan i karizmatičan vođa. Njegovo teško šepanje i veliki štap bili su podsjetnici da je preživio devet ozbiljnih ranjavanja u borbi. Vodio je pobožan vjerski život koji je bio posebno zamjetan s obzirom na to da je pri kraju života bio jedan od bogatijih ljudi u regiji. Bio je redovito odjeven u dugu crnu halju i maramu s crvenim i bijelim kvadratićima, karakterističnom za nečde i, poput drugih članova kraljevske obitelji, vezao ju je oko glave zlatnim užetom. Naravno nije bilo sve u dojmu. Sjedine države nisu se namjeravale petljati unutrašnje poslove kraljevine i bile su darežljive. Između 1940. i 1947. dale su kraljevini 99 milijuna dolara. 70% tih sredstava bilo je bespovratno a kraljevina smještena na ključnom strateškom položaju i s golemim nalezištima nafte Sjedinim državama bila je vjeran saveznik. I Velika Britanija pokušala je dobiti naklonost Ibn Sauda. Pokušaj nije dobro završio, govori profesor dr. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. I Churchill hitno kad se vraća u Veliku Britaniju naređuje mi ćemo vama poslati jedan najbolji automobil na svijetu Rolls Royce. I oni hitno šalju jedan Rolls Royce Čak po nekim, opet, kombinatorikama su navodno, jer je Velika Britanija na kraju drugog svjetskog rata skoro bila praktično u velikim financijskim problemima, pa, pa skoro pred bankrotom. Tako da su oni čak navodno tajno prodali te dvije sablje da bi financirali nabavku tog Rolls Roycea i oni šalju hitno Rolls Royce, otpremaju ga u Rijat, jer se kralj već vratio u Rijat i daju mu ga, međutim Rolls Royce je bio tako pripremljen da je, naravno kao i svaki engleski automobil, imao upravljač na desnoj strani. A kralj, anegdotu je opisao Jergina i neki drugi, a kralj je sebe smatrao vojnikom. Abdulaziz ibn Saud. A u Prvom svjetskom ratu su se vojnici, generali, feldmaršali, feldmaršal Kitchener se vozio u Rolls Royce na prvom sjedištu, nikad na zadnjem. Na zadnjem su se vozili državnici. I kralj sjeda na prvo sjedište, međutim prvo sjedište je bilo s lijeve strane a lijeva strana opet u islamskom svijetu nije baš jako prestižna. I kralj se skoro <laughs> uvrijedio tako da se navodno u tom Rolls Royceu vozio samo jedanput i kasnije ga <laughs> poklonio nekom svom manje važnom bratiću. Tako da Englezi nisu imali sreće sa tim pregovorima u koje su se uključili poslije Amerikanaca, a te anegdote su čak možda metaforično to pokazale kako su Englezi zakasnili u tom dijelu i naravno velika proizvodnja iz Saudijske Arabije koja se stvara i na bazi nekih novih otkrića kreće potpuno s američkom tehnološkom kontrolom, ali zapravo s raspodjelom temeljnog kapitala i ulaskom temeljnog kapitala i od strane Saudijske Arabije, što tada nije imala ni jedna zemlja izvoznica nafte i domaćim proizvodnje nafte. Godine 1901. Abdulaziz ibn Abdal Rahman al-Saud izjehao je s 40 ratnika iz Kuvajta u napad na Rijad, grad iz kojeg je istiran njegov otac. Tri desetljeća kasnije Ibn Saud proglasio ujedinjenje svih zemalja koje su osvojili ratnici koje on vodio i koje su činile veći dio arapskog poluotoka u kraljevinu Saudijsku Arabiju. Isprava je to bila siromašna kraljevina, ali do završetka drugog svjetskog rata iz naftnih izvora u kraljevini kuljalo je crno zlato koje od Ibn Saudove kraljevine stvorilo tako važnu državu da je dva mjeseca prije svoje smrti američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt na krastarici Quincy položio temelje savezništvu Sjedinjenih američkih država s kraljevinom kojem je vladala kuća Sauda. O tom savezništvu govorit ćemo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Lana Deban. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.